Oh shit. Here we go again. Ey, ich locke Jordan über Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Leben. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ey, ich bin mit Brüdern im Kaffee und trink mein Chai. Ey, ich rocke Jordan über Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Leben. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin im Kaffee und packe Lean in mein Chai. Nein, ich hab nur Time sippe mein Chai. Bruder hat Amnesia, du raus Blätterbonbonsai. Ich rufe OGs, du die Polizei. Tante fuck dich ab und pack die Snapchat-Story rein. Double Cup mit Wodka, Codein oder Bombay. Schau du bist nur ein Zeitvertreib, nicht Mademoiselle. Sie fragt Dante, liebst du mich? Doch ich bin so wie Drake. Ich lieb nur mein Bett und meine Mama, sorry, babe. Ey, ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Leben. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Lehm. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin im Café und packe Lean in mein Chai. 3 Uhr nachts im Bendo, Double Cup ist cool, Fanta. Hallo, hallo, sie wollen Kudi, ich vom Afrikaner. Kachi schreibt mir dann zu Walla, ich bin schwanger. Ich sag Walla, ist doch Hammer Spaß, du kleine Kappa. Schwör auf Mama, schieb keinen Film, jetzt mach mal keine Kaffer. Schwör auf Papa, ich würd direkt fliegen nach Wakanda von Bubble Butts in einem Gucci Tanga. Double Cup ist voll mit Lean oder Kaliskaya. Ey, ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Lean. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ey, ich bin mit Brüdern im Kaffee und trink mein Chai. Ey, ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach mir ein Double Cup mit Wodka oder Lean. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin im Kaffee und packe Lean in mein Chai.